อิทาดิปัสสะพระเจ้าโตอรหัตูสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นดิพานโตปภายะเตวิจะสมัตตริตระสัมจะสตาริกานิโชเวสังวัตระจักกานิอาติกันตาลิปัจจุปันลาการเสนะทุสิกายมาตัสสะ สวิมังคุนังวาเรโตนะวันะโสโรวาโรโหติเอวังปัสสะปะทุวะัวปริวิชานายสาชนนายโยกายธนนายสันนเทตัตตาอีพุทธุทานามสันดุวาพุทธสาชนนายโยกายจำเดินแต่วันปริวิชาน สัองค์สมเด็จพระพิชิตมานรหันโดยสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงเอยโดยสองพันห้าร้อยยี่สิบสามพันสาตลอดไปยุบันในสมัยพระสิริกายุนมาสกระทึงที่ยี่สิบสองวันเช้าวันนี้ขึ้นปัจจุบันวาน เราพุทธเจ้าขึ้นมาอยู่การจำเดินถือวันปฏิทานหัวองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยยะอันพุทธบริษัทเพื่อพึงกำหนดนับได้ด้วยเจ้าสารสนีนะโมตัสสะปะทุวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ อาตัวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระตัวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธรรมเกินนังเอตัมมังสรมุตตมันอีอึณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพเู้ชมแรงและสัทธรรมเทศนา ในธรรมมีคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์ข้าศัทธาบารมีที่มันได้ท่านนิจราชาณนบนดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญบุญสโดยการปัดคือวันที่สิบห้าค่ำเดือนสองซื่งตรงกับวันที่ี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสามเป็นวันเสาร์ การจริงวันนี้เป็นวันทีงกลางเดือนสองที่มันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเข้าใจว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาเขาจัดว่าเป็นวันลอยกระทงแต่ว่าวิธีการลอยกระทงนี้จะมีประเพณีมาตั้งแต่สมัยเมื่อไรอาตมาก็ไม่ทราบ ไม่ทรางประวัติการของประเทศไทยก็มีว่าเริ่มขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้ารามกำแหงมหาราชในสมัยสุโขทัยเพราะว่าสมัยนั้นถือว่าเป็นสมัยของนักบุญหรือสมัยของจอมปราดเรียนว่าพิธีกรรมการบำเพ็ญกุศลต่างๆ ตามตามตามสมัยเกิดจากสมัยนั้นมากอันนี้ก็เพราะว่าเห็นว่ามีพระผู้ทรงคุณิธรรมวิเศษมาก วันหนึ่งไม่มีโอกาสเป็นเรือสุขโขทัยไปพบพระัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดร้างคนเวลานี้ ก็เริ่มจะไม่ร้างเพราะมีพระเข้าไปอยู่ อาศัยสร้างความเจริญเริ่มขึ้นในสถานที่นี้การประวัติเดิมื่อเป็นที่ร่างพระสีไตรภูมิพระร่วงคือว่าทำว่าไตรภูมิพระร่วงมีพระร่วงมาได้ร่างขึ้นเป็นเรื่องของพระที่มีการไปชุมกันแล้วก็ร่างขึ้น รงทราบว่าในสถานที่นั้นเป็นที่ประชมของบรรดาพระสงฆ์ผู้ทรงสมธรรมวิเศษเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสที่ความประสงค์ของพระราชาในสมัยนั้นจึงวางกำหนดการการวิธีบำเพ็ญประสงค์ไว้จัดว่าเป็นอนุสรณ์ที่มีความสำคัญมาก นอ้มึงกำหนดการบำเพ็ญกองการกุศลที่มีความสำคัญได้กันหนึ่งมาพระบูชาการเดุอนสามเป็นการกำหนดเอว่าบรรดาประชาชนหลายที่มีความนับถือพระพุทธศาสนาควรจะบูชาพระธรรมกายจัปฏิบัติตามคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระจอมไตรพระวันเป็นวันแสดงโอวาทปาดิโมกข์ โอวาทปาดิโมจะมีความสำคัญมากเพราะว่าในการต้นของสมเด็จพระพุทธมีพระ้าเจ้าจงบรรลุอริยสัจสมาสัมโพธิญาณแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตเจ้ายังไม่ลังได้ขายพระศาสนาไว้เมื่อบรรดาท่านบุญใดฟังและธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา อย่างน้อยเป็นพระโสดาบันขึ้นไปองค์สำเร็จพระจอมไตรให้บวชและส่งไปประกาศให้ศาสนาทันทีภายหลังนั้นบรรดาพระสงฆ์ในพระตุกาศสนานี้มีพระกฏเป็นพระอรหันต์ล้วนแล้วก็เป็นพระที่บวชในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงที่เรียกว่าเอหิภิกุกะสัมมาสา มีปริมาณทั้งหมดประมาณสองพันห้าร้อยูปตอนนั้นเป็นวันกลางเดือนสามต่างคนต่างก็มาเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่ส่งไปในต่างประเทศศาสนามาประชุมพร้อมกันโดยไม่มีการนัดหมายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะได้สั่งประชุมสองทั้งหมดแสดงโอวาทปาดิโมกข์ คนกลางเดินสามที่เรียกว่าจาตุรงกับสนิบาตคำว่าจาตุรงก็แปลว่าสี่เพราะว่าวันนั้นเำ็ันมีองค์สี่ครบพร้อมสันคืนหนึ่งบรรดาพระอาหารทั้งหลายทั้งหมดเป็นอาหารทุกองค์เจ้าเวทามีสองเป็นพระอาหารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้เอการมีสามท่านหลายเหล่านั้นมาประชุมกันโดยรุ่นการรับหมาย และดนการที่สี่องค์สมเด็จจ้าจอมไตรบรมศาสดาแสดงโอวาทปาริโมกเรียกว่าปาตรงกับสันนิบาตเพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนายังไม่เได้วางแผนให้การที่จะประกาศพระศาสนาโดยตรงแต่ที่พระองค์ไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอริยเจ้าทั้งหมด การเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ระโสดาบันขึ้นไปไม่มีการพูดผิดพระพุทธพจน์บทสบายเลยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลายเหล่านั้นก็มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาดีถ้าจะถามว่ายังไม่ได้เรียนมีความเข้าใจยังไงเรื่องของศาสนานี้ที่มีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอยู่ที่กำลังใจของบุคคลคนนั้น ถ้าบุคคลผู้นั้นยังเป็นผู้บุคคลผู้นัแน่นจะได้กิเลสจะดีหรือว่าเป็นกิริยาในคนเป็นผู้ใจที่ทำโลกีวดีพวกนี้ยังถือว่าไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาเสียเรามีการศึกษาดยิ่มากเพราะว่าบรรดาเราสงฆ์ทั้งหลายนั้นหรือท่านส่วนใดก็ดีศึกษาในพระพุทธศาสนานี้ได้ผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพวกนี้มีความเข้าใจในจิต เมื่อการเข้าใจไม่ผิดมีอยารู้จริงรู้แจ้งแทงตลอดเป็นข้อถึงมรรคผลทุกอย่างแต่ข้อผิดย่อยทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าความเข้าใจของท่านผู้นั้นย่อมตรงตามจุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลได้เพื่อรับฟัง ฉะนั้นในเวลาตอนต้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมาดูทองประกาศจ้าสาวสัญญาก็รับการการสอนเพราะว่าท่านหลายเหล่านั้นเป็นพระอริยเจ้าแต่ในเมื่อท่านหลายเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันเป็นการตรงกับประเพณีของพระพุทธศาสนาหมายความว่าพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ที่บัติขึ้นมาจะต้องมีปฏิกิริยาอย่างนี้เสมอ เมื่อสองคนเป็นโดยโสดาบันขึ้นไปก็ควรประกาศศาสนาที่เวลากลางเดือนสามบัรดาพระอรหันต์หลายและนั้นจะมาประชุมกันโดยไม่มีการนัดหมายซึ่งกันและกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสมเด็จพมหามุนีทุกองค์ก็ทรงประกาศเอวาพระปาริโมกเป็นองค์ที่สี่เพื่อจะการที่สี่ฉะนั้นวันนั้นองค์สมเด็จพมหามุนีจึงได้แสดงเอวาพระปาริโมก เมื่อพระปารโมทิจะว่าโดยใจความเะื้าย้จริงๆก็มีอยู่หลายสิบข้อแต่ข้อที่มีความสำคัญยกขึ้นมาเป็นเรื่องต้นคุณความสมบก็เป็นส่วนหนึ่งพระพปาจัสสะกรนาซึ่งแปลเป็นความว่าขอท่านหลายจงแนะนำประชาชนทั้งหมดอย่าทำความเชื่อทุกอย่างขอักุระสุงไปสมชา จงแนะนำให้เขาทำเกิความดีทุกประเภทการสฏิจาประโยชน์ตนเอยเมื่อทำไม่เว้นจากความชั่วสร้างความดี และข้อที่สามนี้จะแนะนำให้เขาทำจิตให้ผ่องใสจากสังขกิเลสพราองสมเด็จพระบรมโลกกระเทศกรทรงตรัสว่าเอตังพุทธานาสาสนาซึ่งจะเป็นความว่าพระพุทธเจ้าจะเองสอนอย่างนี้เหมือนกันหมด แต่มันว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมนูญพระศาสนาสมัยเป็นแม่บทพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนแล้วถึงเวลาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเรลานั้นก็ตดาคนต่างก็พากันประกาติพรศาสนาตามแนวของพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงก็ในสอนในก่อนมันก็ดีเแต่ว่ลการอุปกต่างกันไปบ้างต่ลงท้ายเพื่อทำให้บุคคลเพ้มจากเลส นี่เหตุนี้การให้ทำบุญวันมาพระบูชาก็เรื่องมาจากสมัยพระเจ้าวางกันหงมหาราชเป็นพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นเข้าใจว่าเป็นพระอริยเจ้าประจรงกันมาจบดสบายจับว่าเป็นอนุสติที่คิดว่าเวลาเดินสามเราจะต้องต้องทำบุญเป็นดังที่สุดถ้านอกจากนั้นก็วางแต่เกณฑ์การทำบุญวันศุกร์คือวันขึ้นปีเก่าวันสงกรานต์วันขึ้นวันขึ้นปีใหม่ หลังจากนั้นก็วางกฎนี้ว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือเป็นวันได้สูตรตรู้และนิพพานพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาตั้งใจว่าวันนั้นเราจะทำบุญเพื่อจะมีพิเศษหลังจากนั้นก็กำหนดวันเข้าวันสาเป็นวันทำบุญวันศาสเป็นวันทำบุญเพื่อผี ในความจริงการทำบุญทุกวันผีมีสิทธิ์รับโภชนาพอท่านราตั้งเกลือไม่แค่เป็นเครื่องประจักษ์ประจันใจคนว่าวันนั้นผีจะมาโมชนาเส่วนกียงให้ถือว่าเป็นการกสดังผลมุติตาจิตกตัญญยกตเวทีไม่ได้บุคตารีของผีผู้ตายให้บรรดาประชาชนตั้งใจไว้ หลังจากนั้นก็บอกว่าควรจะทำบุญบันออกสงสารึเป็นวันี่สัญ และท่านโย้านั้นท่านกำหนดว่าเป็นวันเพ็ญเดือนสองทุกกลางเดือนสองอย่างวันนี้เป็นวันพระจันทร์เป็นดวงน้ำขึ้นเป็นที่น้ำทะเลหือนขึ้นมาน้ำป่าไหลลงไปเหนือน้ำตะเกียงลอยคนที่เป็นการบูชาพระวัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยการลอยกระทงนี่เป็นว่าพระสมัยนั้นท่านมีความฉลาด ก็ต้องประกอบกับพระเจ้ารามกำแหงมหาราชมีความฉลาดเป็นสำคัญเพราะว่าการกระทำอย่างนี้นั้นกำหนดให้บุคคลบรรพุกุศลแต่ละขั้นละขั้นเพราะว่าวันอื่นนจะไม่ว่างแน่จริงเลยตั้งใจว่าจะตะบันพึกุศลในวันนั้นอย่างเช่นว่าสมมติว่าการเล่นเลยการบริสอนไปแล้ว แล้วก็ตั้งใจว่าวันมาะบูชาคือการบริสอน เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเราก็ตั้งท่าตั้งกำลังใจว่าจะทำบุญกระเภทใดวันจุดวันสงกรานต์เราก็ตั้งใจว่าเราจะทำบุญต่อไปก็เป็นวันมาวิสาขบูชาเราจะทำบุญวันเข้าบริษาบริษาเป็นออกบริษาและวันลอยกระทงเราจะทำบุญถ้าจิตไม่คิดเป็นขั้นขั้นไว้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงเรียกว่าอนุสติ อานุสติคิดเราตามนึกถึงในไดาใข่ตาจดี คิดว่าวันมาพระนี้เป็นวันโอวาทปาริโลกเราจะไปทำบุญถวายทานพระด้วย เราจะฟังเทศด้วยเราจะรักษาศีลด้วยอันนี้ก็จัดว่าเป็นพุทธานุปติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งใจฟังเทศเป็นธรรมานุปติตั้งใจถวายทานจะได้สองตปวนสังฆานุปติแล้เป็นกายานุปติ อนนุสติเปใจสามอาการ์ถ้าเราลึกไว้ว่าจะทำก็มันยังไม่ได้ทำตายไปซะก่อนผลบุญนี้จะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าจิตเป็นฌานแล้วนุสติแค่จิตประการเรื่องความว่าพระสมัยนั้นท่านมีความสลาดดึงกำลังใจเขามันมาเป็นพุทธบริษัทให้ตั้งอยู่ในสุขผลแต่ตามที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงจัดว่าจิบปีของที่ถือทุกปฏิปาติการขา มก่อนที่จะตายถ้ากำลังใจของเราเศร้าหมองวุ่นวายในเรื่องการอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่จะทำความดีมาในตายก่อนเพียงใดก็ตามทีถ้าใจเศร้าหมองก่อนจะสิ้นใจตายนี้ก็แปลว่าอย่างเอจิตของเราสัเถตเหนสุขติกาดีวันขาได้กล่าวว่าถ้าก่อนจะตายถ้ากำลังใจเศร้าหมองกำลังใจผ่องใส คือจะทำความเชื่อมาุษยการใดก็การจริงแต่ว่าเราที่จะตายนี้จิตน้อมมันได้เขาให้ผลสำเร็จเพราะเขาจะคนเป็นแบบว่าคนนั้นไปโสดสุขติก่อนอย่างสุขติพิตาเพื่อพระบุตรเป็นต้นก็เรื่องนี้จะไม่นำมาเล่าให้ฟังเพราะเทศมาหลายครั้งแล้วมีหวังว่าการนี่บรรดาท่านพุทธบวิษัทมีคามเคารพในองค์สมเด็จพระบัณฑิตเจ้า และพระเจ้ารามกำแหงทรงวางได้ฐานอารัตนาพระที่มีความสามารถในสมัยนั้นวางรากฐานและตกเจอการบำเพ็ญไปสงไว้ถือว่าเป็นความดีของพระองค์พวกเราก็ควรจะน้อมใจเขาเป็นการได่ความดีของท่านหลังจากนั้นระยะใกล้เคียงนี้ก็ไม่นานนะก็ปรากฏว่ามีคนมันอยากว่าควจะทำบุญบังสุทธิ วันไหนเป็นวันเกิดของเราและตั้งใจว่าวันนั้นเราจะทำดีแล้วก็อยกมาต่อมาก็คงคิดว่าเอวันชายของบุคคลที่มีชายางคั้ก็ควรจะทำบุญด้วยรวมความว่าเกณฑ์ที่เราจะทำบุญไว้มีหลายประการ้วยกันเป็นระยะระยะไม่ใช่วัดไม่ใช่นะถ้าจิตใจขามันดาท่านพุทธเลยสัตทาน จากวันนี้ไปแล้วก็คิดว่าวันมา้ะเราจะทำบุญตั้งใจเลย วันจะมาแค่เราคิดว่าวันศุกร์เราจะทำบุญก็จะวันศุกร์ก็คิดว่าเราวันสงกรานต์เราจะทำบุญวันนี้สาขะเราจะทำบุญวันเส้าพรราวันเข้าหรือออกพรรษเราจะทำบุญตั้งกำลังใจเป็นคนคิดได้เสมอเสมอทุกวันนั้นว่าเราจะทำอะไรบ้างให้คิดว่าอย่างนี้ถ้าวันเองจะตายในขณะใดก็ตามทีสิ่งที่เราคิดว่าจะทำบุญไปเป็นบุญกุัล แต่ตนยังไม่ทำมันจะมีผลเหมือนสาวกีเทพธีดาตั้งใจจะไปบูชาจะถูกคือกระดูกแค่อหารเขาไม่ถูอไว้เริ่มต้นว่าจะไปไม่ทันจะไปถูกโกนนั้นแลจะมีใจวัวติดตายอาศัยที่กำลังใจของเธอจะบูชาพระธทรมายมีพระรหันารเป็นต้นเมื่อตายจากความเป็นคนทั้งหมดิดแทนที่จะลงนรถ จ้าเคยเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ขึ้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่แล้วก็มีนางฟ้าที่เป็นบริวารประมาณสิบคนที่เราบรรดาพระพุทธศาสนิกชนการกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่พระเจ้าเรงเป็นแห่งสมริให้พระพันถือเป็นความดีอย่างนี้แต่ว่าสำหรับวันนี้เป็นวันลอยกระทง ความจริงเรื่องการรอยกระทงบรรดาจนพุทธบริษัทก็ทราบกันมามากวันนี้ก็ถึงวันลอยกระทงก็พูดกันอีกพูดกันใหม่พูดพบหรือไม่พบกันเลยก็เกิดถ้ามันได้เวลาตะลายนึกได้เะลายก็เกิดอ่างนั้นเลยเรื่องความสำคัญในการลอยกระทงเดินทีนั้นมีอย่างนี้ เมื่อสมเด็จพระจุลศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอริสัจสัมมาสัมพุทธญาณได้เจ็ดปีวันนั้นก็คราวนั้นก็มีฤาษีท่านหนึ่งมีนามว่าขัดพันฤาษีอยู่ที่เมืองพลัมปัสะเป็นนครนีนเมืองพลัมปัสสะนั้นอยู่ที่สระบุรีเวลา นั้นเมืองพลัมปัสสะที่ท่านอยู่นี้มันใกล้กับชายทะเล คือน้ำมันเป็นทะเลเข้ามาใกล้เมืองที่อยู่ใกล้ๆก็เหมือนอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกันแล้วกัน ในตอนนั้นน้องชายของท่านขัตมณีสีเป็นพ่อชายของเขาไปค้าขายระหว่างประเทศเมืองกลันทักะกับประเทศอินเดียสมัยนั้นเขาก็มายูอินเดียไปฝ่าทีเมืองพาราณสีได้ทราบว่าเวลานี้สมเด็จพระมหามุนีทรงตัดสินแลนในโลกมีพระดาหันมาก เมื่อกลับมาก็มาบอกกับพี่ชายว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าทรงตัดชนะในโลกท่านพรัฒนเรศีท่านไม่มีอภิญญาสมาบัติเมื่อฟังข่าวว่าองค์สมเด็จพระทรงสมบัติเสด็จข้าทรงบัติชนะในโลกก็ดีใจแต่การยกข้าวโดยข้าวองค์สมเด็จพระจอมไตรจากเมืองกรณนัตจะไม่ว่าเมืองสระบุรี จากนี้ไปเดือนไปเดินไปพารามาสีก็น่ากลัวเลยตั้งหลายแก่ตัวเกิดมาแก่แล้วก็ตายตายแล้วก็แก่แล้วก็ไม่ถึงท่านก็ถือว่าโตแล้วก็ไม่เรียนละยังได้จุดโทษว่าในกลางแจ้งอริตนาบารมีพระองค์สมเด็จพระองค์สวัสดิเสด็จข้าให้ทรงโปรดเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบยังได้ทรงเสด็จมาแต่พระองค์เดียว แะโปรดพระพัปนเวสีเทศทรงสั่งสอนซึ่งเพราะตามเพื่อผลในที่สุดได้เข้าได้สมเด็จอรหัตผลหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพุทธองค์ก็ยังทรงสด็จกลัท่านพระพันเรศวรก็บอกว่าการที่องค์สมเด็จพระมหามุนีจะเสด็จไลับด้วยการจะมานี่มันนานครั้งท่านดูลาไกลอยากจะได้สัญลักษณ์พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาได้ดูขาด พระนามสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้แสดงลายพระบาทเกียรติพระบาทจนไปในท่านหินและแผ่นหินภูเขากลางกับะป็ณรอยพระบาทกลาจกับเสด็จมาและโองค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงเสด็จกลับหลังจากนั้นมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระเจ้าเสด็จกลับแล้วสมเด็จพระที่เจ้าก็ทรงโปรดพยานาคและบาดาล องค์สมเร็จพระจิตมานโดยหลักเขาขอรอยพระบาทเป็นเครื่องบูชาสำเด็จพระบรมศาสดาที่แสดงรอยพระบาทไว้ที่แม่น้ำไม่ได้ขาดแค่ไม่ขานาทีรายนี้อยู่ในแม่น้ำสมัครหน้าสมัครกลางและมัสการเพราะว่าอย่างนั้นนะนี่ในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเขะเวลาที่กลางกลางเดือนสองเขาเดินทากันเมื่อวันนี้น้ำมาก คนจะบูชาลอยพระบาทพระองค์สมเด็จพระปู่มีพระธาตุแก้ที่อยู่ในนั้นโดยโบราณที่เคยสอนอาตมาจะเป็นเด็กล่าทำถวายดอกไม้ทุกคนในการลอยกระทงเขาก็มาเทษเราเคยถ่ายจาระปัสสาวะมาถามตกเลยขี่รถตกใต้น้ำพอล้วขี่รถตกบนน้ำเขไม่เป็นไรที่มาเทศไอ้สอนเรื่องข้าพเจ้าเลยขี่รถตกใต้น้ำ เป็นเหตุเป็นการดึง่ประมาทลอยพระบาทพระองค์สมเด็จพระดประมานเป็นพรศาสดาข้าพเจ้าขอประทานอภัยแต่ความจริงเขาไม่ได้ที่รถกดบนน้ำพื่อด้ที่รถเป็นายกดบนน้ำเนาะไปที่รถกดใต้น้ำก็แย่นี่คือเขาถือกันอย่างนี้ถ้าจะถามว่าถือแบบนี้ถูกไหมก็ต้องตอบว่าถูกแต่มันถูกไม่หมด เราองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่เคยคิดจะโทษใครจนเชื่อการจองล้างจองผานเจตนาเพื่อโทษกับบุคคลไม่มีใครถามไม่ทีว่าทำยังไงเลือกถูกหมดก็ควรจะตอบกันว่าตามทำใจถูกเราทองตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยทางสามประการ คือบูชาความดีของพระพุทธเจ้าจะเป็นพุทธานุสติสรรมาธิเราไมกไว้หนึ่ไอ้ก่อนจะถึงวันจะเป็นลอยกระทงแล้วก็ตั้งใจว่ากางดือสองเราจะลอยกระทงจะตั้งใจลอยกระทงอย่างเดียวไม่มีผลตั้งใจว่าเราจะบูชาความดีพระองค์สมเด็จพระเทศกุนอันนี้มีผลแน่เป็นพุทธานุสติสรรมาธิเพราะการตั้งใจบูชาสมเด็จพระพุทธมารก็เพราะอาศัยจิตเข้าถึงธรรม เราจะรู้ว่าพระเจ้าดีหรือไม่ดีเพราะธรรมะก็จะเป็นธรรมานุสติธรรมฐานและตั้งใจบรรลุชาพราะอายสงฆ์ทั้งหลายที่ทรงรัตนานำพระศาสนามาเผยแพร่จะเป็นสังขารในสติธรรมฐานถ้าการทำบุญทุกครั้งจะเป็นวันลอยกระทงก็ดีวันมาคัดก็ดีจุดทุกตาจุทุกใจก็ดีวันสาขาบูชาวันเข้าสาวันศาสร์วันออกเป็นสาวันลอยกระทง ั้งใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะบูชาความดีพระองค์สมเด็จพระจุลศรีบรมศาสดาพระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งไว้แค่นี้วันตรงจิตก็ตกอยู่ในเกณฑ์เป็นชายของพระธรรมนุปติธรรมานุิติสังขารในจิตมีกำไรมากและความจริงเมื่อเราที่บูชาองค์สมเด็จพระุูธมีพระภาคเจ้าแล้วถ้าบูชาแค่การนึกกับการนุปติก็ดี หรือบูชาด้วยดอกไม้เพืเทียนเป็นอามิสบูชาชบูชาด้วยของก็ดี แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงสำเสริมการบูชาอย่างยิ่งก็มันดาพระพุทธบริษัทไทยด้วยการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติบูชาในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงสำเสริมมากเมื่อก็ในวันที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันธสูตรพระปฏินิพพา ที่ระหว่างนางรงทั้งคู่วันกลางเดือนหกวันนั้นบรรดาเทวดาทุกคนมโปรยปลายดอกเช่นบาใหญ่เท่ากระโดดแต่ว่ากระโดงแล้วก็โลดเต็มเสดแหงเมืองแหงนางรำทั้งคู่ไปทั้งหมดปรากรวพระก็ดีคนก็ดีจะเดินเข้าไปหากันจะต้องมีดอกเช่นบาไปต้นเข่าเลือเลยเข่าก็ลมให้ความอัศจรรย์อย่างนั้นมีกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าจะมีทรงบอกว่านันทะดูก่อนอันนนการบูชาตถาคตเป็นสิ่งของจะเปลวม่าบูชาเป็นของดีแต่ว่าความดีนี้ได้ผลเข้าตามมาวจรสวรรค์ด้วยสมรโลกยังดีไม่พอถ้าจะบูชาให้ดีก็ควรเป็นการปฏิบัติบูชาจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จะถายเขาสองเสริมม่ถือว่าเป็นความดีขั้นเลิศ ถ้าวันดาท่านพุทธบริษัทจะบูชาให้เราเด็ดตามประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามนี้คือหนึ่งพระปาปัสัะกำลังที่ทรงกับไว้ว่าเราตั้งใจจะไม่ไะไม่ทำความชั่วทุกประการขึ้นชื่อว่าทางความชั่วทั้งด้านสิ่งก็ดีทั้งด้านธรรมก็ดีจะไม่มีขนาดใดอย่างนี้เป็นการปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้าชอบมาก เราสอนสุดกระสูกับสมถะเราจะปฏิบัติศีลและทำให้ครบถ้วนทุกประการเราสอนให้จิตตาปริโยทุกวันในต่างคนต่างตั้งตั้งใจตัดสัมัสกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเสียหานอย่างน้อยคนได้โสดาบันจะเป็นของง่ายมีของไม่ยากถ้าโสดาบันมียากปากข้ออย่างน้อยจริงๆจนได้โสดาบันให้ทรงตัวทรงให้มันได้ ถ้าไม่ได้ก็ถือว่ากินขี้หมาแทงข้าดีกว่าที่เราเปิดใช่ไหมพราถ้าอย่างนั้นเราเปิดจะเป็นได้ตัวแล้วก็ไม่เกียจที่จะไม่ลงเโทษที่อย่างนี้ก็จะเรียกว่าถ้าเราโสดาบันเราทรงได้ ก็ถือว่าเราได้ดีอันดับต้นถ้าบุคคลเมื่อใดถ้ากำลังใจทรงความเป็นโสดาบันได้ ก็เป็นอรหันต์ไม่ยากเพราะว่าโสดาบันเข้าเขตของพระนิพพาน ถ้ากำลังใจของบรรดาของพุทธบริษัทตรงความเป็นโสดาบันได้ก็ตัดกำลังใจระดับสูงก็ตัดอวิชชาเลย การตัดอวิชชาโดยตรงมันไม่มีอะไรมาก เพราะว่าระดาบมาลีมันยาก ว่าจะทำสายการปฏิบัติให้ได้จริงเป็นของไม่ยาก คือมีกำลังใจคิดลังเกียจโลภความโลภคือย่งเขาโทสะความโกรธเราลังเกียจโมหะความหลงเราลังเกียจ แล้วก็รังเกียจการเกิดเป็นมนุษย์รังเกียจการเกิดเป็นเทวดาและรังเกียจความเป็นคน เรานิยมจุดเดียวคือพระนิพพานคิดว่าพระร่างกายนี้มันพังมาเราสถานที่สามสถานเราไม่ไปคือมนุษย์โลกทวรโลกแต่สมโลกจุดที่เราจะไปจุดเดียวก็คือพระนิพพานนั่นนอกจะนั่งกำลังใจเราหวกลับมาก็ว่าเกี่ยวโลภะความโลภก็ดีโทสะทวางกก็ดีโมหะความหลงก็ดี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นศัตรูสำหรับเราเราไม่ต้องการมันทำมันบ่อยๆคิดบ่อยอาการมันก็ชินอย่างนี้ไดทรงความเป็นโสดาบันได้ตายมาเราใจนิพพานมันั้นเพื่อหันไม่ขนาดเกี่ยวกายอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแสดงมาธรรมเทศนามาแรงนั้นก็ยังไม่ก็ยังมีมองดูเวลาจะเห็นหมดเวลาพอดีเข้าใจหรือไม่เข้าใจว่าเรื่องเป็นแค่นี้ก็แล้วกัน ในที่สุดธรรมาทำมเทศนาเนี่ยธรรมาช่าขอตั้งสติญาทีฐานอ่างคนใดเสียและคนใไมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเป็นสามรายการขอจงอภิบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้มีใจความสุขสวัสดิ์ที่พรัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตัวและพิสพรณาไทยทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขาพระและปริพานทำใดรีองค์สมเด็จพระพุทธมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเอพระอริยะทางโลกทั้งหลายก็ดีที่บรรลุแล้วเขาบรรดาใจว่าพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่อยู่และที่นี้